Ich bin auf Tasch die ganze Nacht. Bra, ich bin auf Tasch die ganze Nacht. Ja, ich bin auf Tasch die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ja. Ja, ich bin auf das. <laughs> Bis jetzt noch, gib mal den schönen Brach. Du weißt Bescheid, ich bin auf Tasch die ganze Nacht, ja. Ja, ja. Ah, ah. Du willst am Rad drehen? Ich wollte dir dein ansehen. dann nicht hätte ich ficken. Aber darf nicht hinausgehen. Du gibst dir ein Sandwich, irgendwo bei Subway. Ich komm rein im Cheese. Salam Schwab sagt ey, ich steh auf scharfe Waffen, auf Kokain und Schlampen. Der Rest sind alles Lappen und steh nur in meinem Schatten. Ich sag nach Gucci-Wappen, ich bin Ukro, fick die Staaten. Zu viel Hass im Magen, viel zu viele tiefe Narben. Ich schieß auf deinen Laden, ich schick meine Feinde baden. Leg euch ein paar Nasen, ich wisch eine bunte Farben. Ich Gas auf fette Blasen. Ja, ich bin auf das die ganze Nacht. Die Zucker, geh mal Kokain. Mach die ganzen Hurensöhne wach. Ja, das ist die weiße Medizin. Ja, ich bin auf das die ganze Nacht. Zucker, geh mal Kokain. Mach die ganzen Hurensöhne ich bin auf Flash die ganze Nacht Zucker, gib mal Kokain Mach die ganzen Huren-Söhne wach Huren wollen bisschen Kokain, verzockt 7000 bei einem Pokerspiel. Darum wieder mal den ganzen Monat dealen, damit ich Flaschen köpfen und sind so verliebt. Kapital, Ferrari, KA, LA, zieh an. LA, Flieg, Sprengrahmen, Dynamit, Gangster, Dynastie, Lenkrad mit Stier, Belgrad, riskier viel Haft, die Lakis, ich hab. Ganze Nacht auf Tasch mit deiner Frau gefickt. Auf deiner Couch in deinem Bezirk, in deinem Haus, du Peach. Lass Rapper reden, bei uns redet nur die Uzi. Google Haare, pure Ware, gute Tage, Schüsse aus Jeep. Gucci, Louis Prada, Boutique, rast durch gut am Fahrer mit Stil. Bader schmeckt mies, scharfer Petit, wir sind stark, Labratan, du siehst. Uh, kleine Kinder, kill Pack, paar Kilo, deine miesen Stars sind gerade hart am Minus, hat ich scharf danach, wir bleiben wachsam. Mikro, Welker, ich hab, zieh zum Weltstar. Wow. Bra, ich bin auf das die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Suka, geh mal Kokain. Grenze mit den Tüten Grau, ich bin ganze Nacht Suka, gde mu je kokain Mach die ganzen Hurengöne wach Das ist unsere weiße Medizin Bra, ich bin auf Touch die ganze Nacht Suka, gde mu je kokain